Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը հայուհիներին նվիրված ոչ պաշտոնական միամսյակը հատեց Բոլորաշրջան։ Ամբողջ 1 ամիս մայրաքաղաքում եւ շրջաններում անցկացվեցին հայ մայրերին փառաբանող տարաբնույթ միջոցառումներ։ Որպես վերջին ակորդ հնչեց Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կազմակերպված տոնական համերգը նվիրված մայրության եւ գեղեցկության տոնին, որին կանդրադառնանք այս հաղորդման ընթացքում։ Կարծում ենք պատահական չէ, որ Գառնան ու Զարթոնքի այս օրերին է նշվում կանանց տոնը։ Կանզի կինը սկիզբն է կյանքի, գեղեցկության, քնքշության ու նվիրվածության։ Ականավոր լեզվաբան Հրաչի Աճարյանը կին բառը համարում է բնիկ հայերեն, իսկ հայ մի ուրիշ լեզվաբան Շահան Ջերպետյանը կին բառն արտացում է կյանք բառից։ Այսպիսով կին նշանակում է կյանք։ Աստծո ամենահանջարեղ առարչությունն է կինը քանի որ արարման երկունքը աստված փոխանցել է հենց կնոջը։ Մայրության հզոր բոլորագիծը գրող կինը երկրի վրա առարչության խորուրդն է իր մաչամփոփում եւ հավերժական գույի ակունքն է։ Դարեր շարունակ հայուհին տղամարդու հետ ուսուսի քայլել է պատմության քարուղիներով, կիսել տարապանք ու հոգս, ծնել ու սնուցել զարմահայկյան, միշտ պահպանելով իր կանացի հմայքը, արժանապատվությունն ու խոհեմությունը, հային հայ պահող հայերեն խոսքը, աշխատասիրությունը, խիզախությունն ու ազնվությունը։ Շարլ Ազնավուրյան վան մշակույթի կենտրոնում կազմակերպված տոնական համերգին ներկային ազգային ժողովի պատգամավորներ, քրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակիցներ, մշակույթի գործիչներ, հյուրեր դարերի վեր հայ կնոջ դերին ու առաքելությանն անդրադարձավ մշակույթի կենտրոնի ակումբի վարիչ միջոցառման կազմակերպիչ ու վարող Անահիտ Դանիելյանը, իսկ կենտրոնի Արցախի բալիկներ համույթի սաները հանդես եկան մայրերին գովերգով ու հայրենասիրական երգերով եւ բարերով։ Բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանն իր ելույթում փառաբանեց հայ կնոջն ու մեր մայրերին որպես կյանքի ու ոգևորության աղբյուր, մեջբերելով Սիլվա Կապուտիկյանի տողերը։ Մայրերը միայն մայրեր չէ, մանկունքը տուն է մայրերը։ Թե կյանքը գետ է կատաղի, ապունքը հուն է մայրերը։ Մի դիպեք մայրերի սրտին, մի դիպեք, իրավունք չունեք, նրանք սոց ձերը չեն, ազգին է, գոյության սին է, մայրերը։ Բա ինչպես չասս ձեր ցավը տանեմ այն մայրերին, ովքեր 16-ի ապրիլի 2-ից 4-ը մեր քիչ ասեմ մեր հասկանալի շահեցին, մեր ազգային արժանապատվությունը քաղաքականության պետության մեջ մշակույթի բնակավարում տնտեսության բնագավառումը տանիքներ, օջախներում մեր մայրերը, հայ մայրերը միշտ արդարացել են իրենց ապա կարդաց հայուհիներին նվիրված իր նոր բանաստեղծություններից մեկը։ Եթե ես չասեմ, սարերը կասեն, աստծո սիրաբույր եզեր քրդու ես։ Եթե ես չասեմ, դարերը կասեն, իրենց սիրապույր վերել քրդու ես։ Արևը կասի իմ քույրը դու ես, հոջախը կասի իմ հորը դու ես, ում բախտը բերի որ իրեն սիրես, կասի իմ սրտի համբույրը դու ես։ Եթե ես չասեմ, աշխարը կասի, դրախտի գերող կակաչը դու ես, կոտար ափերում ղարիպը կասի, հայրենիք բերող մոր կանչը դու ես։ Մասիսը կասի կարոտս դու ես, մեր քիրսը կասի մարոտս դու ես արած կասի անունս դու ես, թարթարը կասի նոր գունս դու ես, արարող սիրո ասպետները կար, կասին քեզ նման, երաս սեր չկա, բանաստեսները կգերեն, կասին աշխարում քեզ պես մուրաս սեր չկա, կյանքը կբացի թևերը կոդեմ, ու կասի ես քո ճորտն եմ ինքնական, Սոկրատ Խանյանը ծնկաչոք կասի սերիմ առանց քեզ ես ինքս Ժողովրդական նկարիչ Լավրենտ Ղալայանը նույնպես ջերմխոսքերով մեծարեց հայ կնոջը, ելույթն ավարտելով միջնադարի հանճարեղ սիրեր կակ Սայատ Նովակի մեխոսք ունի մի թիմասով տաղով։ Կինը շատ վաղուց միշտ գովերտվել է հելենիզմը, ինչպիսի կառուցվածք, ինչպիսի տեսելքներ են ստեղծել մեր մեծ վարպետները ժամանակի ընթացքում, հազարամյակներ առաջ մտնում ենք կյանքին, էլի, կինը ով է, կինը իր տեսակի է, վերարկադրողն է։ Մեկ մեկ ասում աշխարհի տարիքը մարդկանց միշտ կարծես թե նույնն է, որովհետև ծնվում հետո, հետո, հետո այդ этаպներից մեկն էլ ես միջև կին լինելը աղջիկը, ես նրան համեմատում եմ ծաղկած ծիրանու, ծաղկած սալորենու, ծաղկած դերձելու հետ, որին գարնան այդ բույրը, այդ տեսակները, իրոք զիջերնակի պես պտրվում են կյանքում։ Կինը հզորություն է, կինը ամեն ինչ է։ Հիանում են մեր քաղաքի կանացով, մեր քաղաքի աղջանակներով, որ այդպես մեկ ինչպիսի բարեր են բարել։ Մեր քաղաքի ամեն ինչով, որովհետև այդ բոլորի հիմքում կինն է ընկած։ Մշակույթի տնորեն Արմեն Հովսեփյանը շնորհավորեց կանանց նրանց մաղթելով սեր, ընտանեկան ջերմություն, կանացի երջանկություն, բարեկեցություն, խաղաղություն։ Նրա հակիրճ խոսքը ջերմությամբ ընդունվեց դահլիճի կողմից։ Արարչագործության առողջվածային էյար։ Խորհրդավոր արարչության համահեղինակ։ Կյանք բարգեւող լույսի աղբյուր Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի բարեխոսությամբ ձեզ փառք, պատիվ եւ օրհնություն։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արսիկ Մխիթարյանն իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց Շարլ Ազնավուրի անվան կենտրոնի տնօրինությանը գեղեցիկ միջոցառման կազմակերպման համար։ Մեկ անգամ եւս փաստեց այն միտքը, որ 88-ին մենք իզուր չենք սկսել այս շարժումը, եւ 30 տարի անց ադրբեջանական Մուղամի կոկլոցի փոխարեն այսօր բեմից հնչում է Սպենդարյան, հնչում է Արամ Խաչատրյան, հնչում է Կոմիտաս, հնչում է Սայատ Նովա եւ այս ամենը ձեր շնորհիվ, ձեր ճաշակի, ձեր մեծ աշխատանքի շնորհիվ։ Ես ուզում եմ նորից շնորհավորել ամենքիս գեղեցիկ գառնային տոնի արդիվ Իրոք կինը գեղեցկություն է, կինը սեր է, կինը թափուհի է, բայց թափուհի այն ընտանիքում, որտեղ տղամարդը թակավոր է։ Եկեք մենք հարգենք, պաշտենք մեր թակավորներին, որպեսզի ինքներս մեզ թափուհի զգանք։ Շնորհավորում եմ ամենքիդ։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության նախադպրոցական բաժնի վարիչ Աննա Այվազյանն իր շնորհավորանքի խոսքն սկսեց Արցախ աշխարհին խաղաղության մաղթանքով։ Ես էլ եմ ուզում բոլորի, բոլորի շնորհավորել այս միամսյակի կապակցությամբ շնորհավորել նաև որ վերջապես սիրելի տղամարդիկ ավարտվեց այս միամսյակը մի քիչ շունչ քաշեք թող արցախ աշխարհում թևի խաղաղությունը կինը իրեն կին է զգում երբ հոգին հանգիստ է լինում երբ մտքերը հանգիստ է լինում երբ ընտանիքում խաղաղություն է երբ երեխան իր աչքի դեմն է մեծանում Ես բոլորին ցանկանում եմ այդ խաղաղությունը։ Դուք ըմբոշխն եք, առավոտից երեկո։ Թող կինը կին լինի, թիվունք լինի տղամարդուն։ Կինը իրեն հստակին եւ ընտանիքում, եւ դրսում, եւ կոլեկտիվում, եւ ամենուր ամենուր։ Շնորհավոր բոլորիս, բոլորի տուննաձեր մայրերի, մեր տատիկների, բոլորին եւ շնորհակալություն այս կենտրոնին այս հաջողությունից պատճառելու համար։ Հիշեցնում ենք ձեզ հետ հայուհի ռադիոհանդեսն է, հաղորդման այս հատվածում ձերուն կնդրության ենք առաջարկում արդի իրանական արձակից մի գողտրիկ էչ, զոյա պիրզադի ինչպես կարուն պատմվածքը։ Կարծում ենք անկախ ազգային պատկանելությունից յուրականչյուր կնոջ սրտի ու հոգու նուրբ լարերից է այն հյուսված և կհուսի նաև մեր հայուհիներին։ Աղջնակը մոր зерքը բռնած գնում էր։ Մայրը երբեմն կանգ էր առնում, խանութների ցուցաբերքերին նայելով։ Կոշիկի կրպակներում բարձրակրունկ ու ցածրակրունկ, սպիտակ, սև, կարմիր կամ էլ ոսկեգույն կոշիկներ էին վաճառվում։ Գլխարկների խանութներում էլ կանացի մեծ ու փոքր գլխարկները հին, եզրերին արհեստական ծաղիկներ կամ գունավոր շապավեններ։ Շղարշի, սատինի, թավշի բացված թոփերը դարսված էին իրար վրա։ Այս մանյակը սիրուն է, հարցրեց կինը։ Աղջիկը գլուխը տարուբերեց։ Ոչ։ Երկու հյուսքերից մեկը կրծքին ընկավ, մյուսը թիկունքին։ Չհասկացավ ինչու հակառակվեց։ Գուցե այն բանի համար, որ ցույց տա մեծացել է։ Բոլոր մանյակները, կտորներն ու գլխարկները գեղեցիկ էին, բայց Աղջնակն ամենից առաջ նայում էր աղմկոտ փողոցում կողք կողքի քայլող մարդկանց կոշիկներին։ Կոշիկներին ավելի մոտ էր։ Կանայք ցանցկեն գուլպաներով բարձրակրում կոշիկներ էին հագել։ Տղամարդկանց կոշիկները սև կամ սրճագույն էին, սև ու սպիտակ, նրբագեղ մաքուր, փայլեցված, մեքենայով կարված։ Հենց գլուխը բարձրացրեց, տեսավ, որ երկինքը կապույտ է եւ արևն էլ շողում է։ Կինը կանգ առավ քաշեց աղջկա ձեռքից։ Հենց այստեղ է, հայտե դռան վրա մեծ ցուցանակ կար։ Աղջինակն այն տեսնելու համար գլուխը շատ բարձրացրեց։ Ցուցանակի վրա կարմիր վերարկուով մի կնոջ նկար էր։ Երկար սանդուղքով բարձրացան, դերսակուհին կեր էր։ Պարանոցին ռետինը մետր էր, վերանում էլ մի քանի գնդասեղ։ Աղջիկը նստեց բասկաթորին, մեծ երափեղ քայլու արչև, մեջտեղ լայն երկու գողերը նեղ եւ գետնին չհասնող ոտքերն օթում ճոճեց։ Մայրը թավշե վարագույրի հետևից դուրս եկավ հակել էր կանաչ զգեստ սպիտակ ծաղիկներով։ Գնաց, հայելու դիմաց կանգնեց։ Աղջնակն արագ-արագ շնչում էր։ Դերձակուհին зерքերն իրար սարկեց։ Մայրը պատտվում էր հայելու արջև։ Աղջնակը 3 կին էր տեսնում, որ պատտվում էին 3 հայելու մեջ։ 3 կիսաշրջազգեստ դարսերով ու ծաղկավոր։ Աղջնակը տեղից ծռավ ու ծիծաղեց. «Մամ, ոնց որ գարուն լինես»։ Կինը բռնեց կիսաշրջազգեստի փեշերից, նորից պատտվեց ու ծիծաղեց։ Աղջնակն ասաց. «Այս սաղքի անունն ինչ է»։ Կինը խոնարհվեց, զգեստին նայեց։ Առատ մազերը դեմքին թափվեցին։ Հիրիկ Նկուղի օթը ծանր էր ու խոնավ։ Մայրը կռացել էր երկաթե մեծ սնդուկի վրա։ Պետք է դուրս նետեմ այստեղի եղած չեղածը։ Հնոտիկս ձեր բնակարանում չի տեղավորվի։ Ինքս էլ չգիտեմ ինչու եմ այսքան տարի պահել։ Երիտասարդ կինը պատին էր հենվել։ Ձերքերը կլորացած փորին դրած նայում էր սնդուկի շորերին, մոր այտուցված ձերքերին, կապույտ երակներով, տեղ-տեղ կարմիր բծերով ոտքերին ամբողջովին սպիտակ ու նոսր մազերին։ Հանկարծ նկուղի աղոտ լույսի ներքո սնդուկի մեջ հիրիկի մի փունջ գտավ, որը նույն պահին էլ անհետացավ հագուստի ցալքերի մեջ։ Երիտասարդ աղջիկը մոր ձեռքը բռնեց. «Սպասիր»։ Կանաչավ ունսգեստը հնամաշ էր եւ վրայից նավթալինի հոտ էր գալիս։ «Հիշեցիր», ասաց երիտասարդ կինը։ Մայրը ծանր մարմնով սնդուկին հենվեց ու ծիծաղեց։ Հիշումը դու ինչպես հիշեցիր։ Երիտասարդքին շոյեց հագուստը եւ ասաց. «Գառնան նման է իր»։ Կին աղջկա ձեռքը բռնած գնում էր, արագ էր գնում, եւ աղջնակը ստիփած էր վասել մայրը կանգ առավ խանութի առջև։ Դստերն ասաց. «Այստեղ սպասիր, մինչև վերադառնամ»։ Աղջինակը խանութի առջև կանգնեց։ Ցուցափեղկի ապակին փոշոտ էր եւ դրսից եւ ներսից։ Մի քանի բաժակ եւ բյուրեղապակե մի գավաթ էին դրված ցուցափեղկին։ Բաժակներից մեկը թեք ընկած էր, գողքին սատկած բսես։ Աղջնակը մատը դրեց ապակու վրա ու ներքև սահեցրեց։ Մի ուղիղ կից էր նկարել ապա գծի վերևում շրջան նկարեց, դրա շուրջն էլ մի քանի փոքրիկ կլորակներ։ Մայրը դուրս եկավ, դստեր ձեռքը բռնեց ու ասաց. «Գնացինք»։ «Տես, ծաղիկ եմ նկարել»։ «Գնացինք»։ Կինն արագ էր քայլում, եւ աղջիկը ստիփած էր վասել։ Մարդկանց կոշիկներին էր նայում, որ սև էին կամ սրճագույն, կեղտոտ ու փոշոտ։ Մի քանի անգամ գլուխը բարձրացրեց, երկնքին նայեց, տեսավ, որ երկինքը ամբողջ է։ Աղջնակը վազում էր ու մտածում. Երանի գունավոր մատիտներ ունենայի ու ցաղիկներ նկարեի։ Տուն հասնելուն պես աղջնակը վազեց գունավոր մատիտները փնտրելու։ Կինը գնաց խոհանոց։ Աղջնակը գունավոր մատիտներից հոգնեց ու խոհանոց մտավ։ Ինչով խաղա։ Տիկնիկովդ կինը սոխեր մաքրում։ Աղջիկը հյուսքերը թիկունքին գցեց։ Տիկնիկս շոր չունի։ Խոսքի էր տվել, որ նրա համար շոր կկարես։ Կինը մեծ ճամբրուկը պահարանի գլխից իջեցրեց։ Ճամբրուկի կափարի չբացեց թե չէ, դստեր աչքերը շողացին։ Այս կտորից տիկնիկի համար շոր կարիրելի։ Սպասիր։ Այս մեկից։ Սպասիր։ Այս մեկից, այս սաղկավոր կանաչից։ Աղջիկը ճամբրուկն էր դատարկում։ Կինը հակոստը վերցրեց աղջնակի ձեռքից, խունացած կանաչ կտորին էին ծուլվել հիրիկները։ Աղջնակը ծիծաղեց։ Ինչ սիրուն ծաղիկներ են, դրանց անունն ինչ է։ Կինը պատուհանից դուրս նայեց։ Հիրիկ, հիրիկ։ Մի ճնճղուկ նստեց պատուհանակոգին։ Գարուններ։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ վարեց խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը։ Մոնտաժը Կարինե Հայրապետյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ասատյան։